Yobu esura ya 18 Biridadi au Biridadi omushuhi amushubamu ati Urabera no kutera amapampa Panzo tekereze naitwe twije tugambe Nolenga itwe tulibafera kutushusa ente Wagira obushanshame mwenu ensi ebonabone n'enyazi zisinduke kuturwa iwe mazima omubi aliba atakigoshoka aliba atakigoijagira omuyemalie guliba mwirima netaraye emuli amutwe elirara aliba atakirikya nsi aligenda na akokoya ebyakakora byona biri muinduka kuba ebigirobye birimunaga omukabi aliraba amunwa gwenyanga omutego ulimukwata ekisinziro alikwatwa omuguruka bali mutego muguwa omuyitaka no mutego gumutege mbali alikuraba ebyo kumutinisa biliema bulirubaju bimubinge akaliitangu enjara erimumara amaani nena ku zilimuinaza alibemba omubiri guona agutagutuke engingo alifa aruge omwe mbali aturaga buole emirembe agiye omwarufu mbali enaku zitabuka omuntu ndijo kugya kutura babanze bamamiriremu obuganga kugeza emiziye ansi elioma namatagige eiguru galioma omunsi talijukwa no mukigo tibali mugambao aliruga omumushana akuntuke omumwirima no munsi alichweka talisiga mwana anga mwijukuru omubalibe taliwo alionokao abobugwa izoba baliechura nabo buruga izoba balitina muno ebyo nibyo ababi babona abatamanya ruwanga